ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Kanina. Horoscope. Oh, yan. Horoscope. Kuya Jobart. Sige nga. Ano yung horoscope? Tarantula. Meron horoscope na ba yung tarantula ngayon? Meron? Yung mga ano, be, before the, be, ano, after the horoscope. <laughs> Ah, meron after the... Sige nga, sige. To, tarantula. tarantula, you are sick now. Oh. When will you be cured? Don't know. oh, <laughs> lucky number. May lucky number Lucky yan. number, 11 trillion 36,488 million. Yes, yes, yo. Favorite ka ano, na lucky color. Lucky, color, burgundy. Yan. O, sige, yung isa naman. Ano yung isa? Lawnmower. Zodiac sign. Zodiac sign ni yung lawnmower. <laughs> Lawnmower. Lawnmower. Zodiac sign na yan. Sige nga. Feel the heat. Feel the heat. Come on. Heal the noise. Parang kumanta. Parang kumanta naman. Para naman kumanta. Come on, rock the world. <laughs> I say, yeah, yeah, yeah. <laughs> Lucky number. Lucky number, nine. Lucky, color. Lucky color, aluminum. <laughs> Ayan, last na. Last na, yung platypus na. Yung Ito na, hindi, hindi. Wala nang platypus dito eh. Wala ba? O, Gargoyle. Ha? Gargoyle. Ga ano? Gargoyle eh, no? Sige. Um, Soon, it will be fine. Why? I don't know. Lucky number. Lucky Lucky number, 0.2. Color, beige brown. Beige brown? Kulay ano yun ah. Kulay ano yung beige, brown. brown. Ah. Ito, meron pa nga pink blue. Pink blue. Okay. Sabi ni Ray Marciano. Bakit hindi tumataya sa loto ang mga manghuhula? Ang makikita lang nila ron sa, ano, sa bolang kristal, magnet. magnet? Bakit magnet? <laughs> Ang mga number na naglalagay sa ilalim. Talaga ba? Meron ganun. Meron bang ganun? Mm. Mabigat yung bola, mga Oo, ganun. oo, depende. Sa ibang depende. bansa yun, ah. Ah, sa ibang bansa. Pero dito, sa Pilipinas, Wala. Clear. Clear. ano bang, ah, pero baka may mga nanonood sa atin. Tsaka yung original na loto, ang bola nun, hindi pito, hindi anim. Hindi anim ba? Ang, ang bola, bola, eh, yung mga lumang ano noon, yung mga Yung talagang ano, winning lo- lotto number, Oo, ganun. ang, ang talagang bilang noon mga 300 na ano, 300 na bola. Yun Ang talaga, dami ang naman. dami. Paano mo Paano, Mas ano, maaba pa nga sa probinsyano yung ano na yung bola, Bola? bola ano, nun eh. paano man... Dalawang oras yun eh. Ano mapapanalunan noon? Lepante. Hindi, kasi iba na yun. Parang, kumbaga, yun na yung... Elepante ng mga panahon ng Egypt. Pag may elepante ka, ang yaman mo. Di ba ngayon mga taga-buhat ng mga taga Manghihila ng mga ganong kalalaking bloke ng semento. Naglalaba pa yun. Naglalaba pa yung elepante, naglalaba? Sinasabit lang, sabit mo yung mga, ano, yung mga brief mo. Brief lang naman ang damit nun eh. <laughs> Oo, dati wala. Ano ibang damit? Brief Kaganyan lang elepante. Bugan? Pagpayan ng, eh, ng ano. Pag gusto mong dry clean, tenga lang. <laughs> Oo, oh, ah, atre. Ah, dry clean, tenga lang. Tenga lang yung... status symbol pala yung elepante dati. Sobra! Kaya minsan nga nalagay nila sa ibabaw ng kotse nila yun. Alam, nakalat ng ganun, under. <laughs> Emblem. Oo, emblem. emblem. ganun pala yung mga ano dati. Hmm. Kuya Jobert, baka meron kanyang tinatagong winning number. Dami nga eh, 300 na number. Hindi, ngayon lang. Baka mamay, malay mo, loto, tayaan nila. Di ba? O sige. Subukan yung tayaan to, O, ha? Ah. sige. Pag nanalo kayo, balato kayo, ha? Ah. Yan, yan. na, Sige. 34, 34, 16, 12, 12, 3, 3, Two? Yan. Tandaan niyo po to, pag ito tumama, baka lang naman, di ba? Oo, Kahit at naku. least bigay man lang sa 90%, sa kanila yung 10. Di ba? Subukan yung, subukan yung hindi ako balatuan. Oo. gamin yung kaliwang paa niyo. <laughs> Ito, sabi ni Gilbert Tapado. Bakit laging naglalabasan ang mga paniki kapag gabi? Sila nocturnal sila, di ba? Hindi naman gabi lumalabas yan, hapon. Ah, hapon! Kaya alam mo yung mga paniki, may nakakita ka na matangos na paniki? Wala. Lahat-lahat ng ilong. Ilang beses nababangga sa building yan eh. <laughs> Wala, ang bilis ng buwelo niyan. Oo. Tumakbo ka ng 50, ibangga mo yung mukha mo sa simento. Ang sakit. Sakit yun. Kaya tupi mga ilong yan eh. At tatangos na mga, pag pinapanganak ang panikin, tatangos ng ilong yan. Oh? Pag natuto na lumipad yan, yun na. Wala na diretso na yan, oo, oh, kung saan saan tumatama. Tumitigas mo dito, kasi yan, kasi kakatama. Nagkakakayo. <laughs> Nagkakakayo. Payabangan pa yun, no? Kaya pag nag-aaway, tumama. nag-uutugan yan eh. Hmm. Di ba nakabitin yan? Bubuelo yung pag- ng mukha. sino nanalo? Mag, mag, paano ba yung mga, yung mga paniki hapon sila? Oo. Di ba yung mga hapon sila kasi? Hapon, kasi nga nakikita pa nila yung mga kinakain nila. Ah. Insekto kinakain yan eh. Oo. Paano gagawin nila sa gabi? Paglipad ng gabi, paikot-ikot lang yan. Pag napagod yan, tubig ang pupuntahan yan, hindi insekto. Hindi, oh, wala na. din ha. Ah. Tapos namimili pa sila ng tubig ah, tabang. Pag sa dagat naghilamos yan, umiiyak yan. Ang hapdi nyo, puro sugo. ang update. Ano Mukha mo na untog mo ako sa naghihilamos ka sa dagat. Ay! Ang update. Kaya Kuya Jobert, ano pa yung mga nocturnal, ah, tama ba? Nocturnal Oo. animals. Yung mga... Nag- Kuhol. Kuhol, gabi din nag- nagigising yan? Ang kuhol? Pagkagabi, nakagano lang yan. Ay, pag umaga, nakagano lang yan. Tapos pag alas 6 na gumagano bigla yan. <laughs> Mabilis na. Mabilis na. Ah. Pagka sinig, pag sinigaw mo, Hoy! Oo. Oh. Sige, Pag di mo pinansin, biglang... <laughs> Paul! Pasok nga yan, di ba? Oo. Oh. Silip-silip pa yan eh. Hoy! o, totoo naman, di ba? yung mga- Pagong! Ay, mga pagong! Sa gabi lang din, ano yan, gising? Minsan. Kasi wala sila makain. Hindi, pero meron, merong species na ganyan. Meron, yung mga malalaking pagulong, ganyan kalaki. Pwede Tulog sila sakyan. sa gabi. Okay, eto na. Dito na tayo sa ating katanungang puso. Sabi ni Gea, fairness. Uy, fairness. ah. Bakit hindi pwedeng maging kami? Sino ba kayo? Bakit ba yung mga tanong yung minsan pang Diyos na. Ah. <laughs> ba nangyari? Sino ba yan? Invite, di ka pwedeng maging kami. Paki, mali kung hold upper ka. Oo nga. Diba? Tapos, Oo. bakit di ka ah, masyadong ma- malawak yung tanong? Oo. Sabihin mo muna kung anong klase pagkatao mo. Kung Kaya bakit di kayo pwede maging kayo. Diba? Mm. No, ko Diyos. <laughs> Sana Pwedeng, hindi kayo pwedeng maging kayo dahil masama kang tao. Mm. O, o kaya wala kang bibig. Magaling wala kang bibig. Balat lang to. <laughs> mata, ilong. Wala na. Wala, kulang. Kulang. Diba? Sana, sana naman, ano, bigyan nyo naman kami ng ano. Ano, pwede bang maging kami? Oo, sabi niya, bakit hindi pwedeng maging kami? Baka magpinsan kayo. Oo, Baka mamili magpinsan ka. kayo, di ba? Oo. Pwedeng ano yan, asawa ng lola mo. Hindi <laughs> talaga kayo pwede. Lola. Yun na yun. Lola mo yun. May tinago yan, may Oo. tinatago yan basta mga tanong. Nga, Ano, kumpletuhin nyo yung sagot. Yung Diyos, Oo. tao lang kami. Hoy, Gaya Fairness! Nako! fairness ha, <laughs> Okay na, punta na tayo sa ating greatness Spears! pabati po sa Garcia Parlero at Arbizo family mula dito sa Barangay San Pedro, San Pablo City, Laguna. Salamat po. Prince Iwan Arbizo Parlero. Parleros. Ay, ito! Happy 80th 80th birthday kay nanay, kay Nanay Flor. Oy, si Nanay Flor. Diyan sa Ormoc City, Leyte. Oy. Ah, na, na, na, laging nanonood. Sasagot ka ni Kuya Jobert. Oy, umabot na pala tayo dyan sa Leyte. Hello po sa inyo dyan, taga Leyte. Kuya Jobert, pa-shoutout naman po. Lagi po ako nanonood at tawang-tawa kami sa TV show nyo. Ah, Area. <laughs> Area. Adrian B. Ecaldre. Ekaldre. Ekaldre. At syempre, paano sila makakapagtanong sa ating Kuya Jobs? I-like ang Facebook page ng Sinimo, tapos makita sila ron ng post na parang ganito. At sa post na yun, i-comment nila ang kanilang mga katanungan at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, pwede nyo pa rin kaming panoorin sa YouTube channel ng Sinimo! Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobs! Din <laughs> bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.